Yeah. Chega aí, vai. <laughs> Ai, Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know it's soma, I know you know it's soma, I know you know it's soma. Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know it's soma, I know you know it's soma, I know you know it's soma. O que eu quero fazer? Sabe o que? Hoje a minha presa a noite inteira é você Porque oh, yeah. eu vou te deixar, tipo, coisa bem na minha mão Quando eu rebolar devagarinho até o I know chão you know what's on my mind, no, I ain't gotta say it You already know just what I'm thinking You know you need some time, ain't no conversation All I know is by your body language E você quer então toma, chega mais e soma yeah. Sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar I know you know what's on my Sente o meu aroma Porque noite é nossa, a gente vai se acabar I know you know it's summer I know you know it's summer I know you know it's summer ah, O que yeah, eu quero fazer Cê sabe o que? Yeah. Hoje a minha presa a noite inteira é você oh, Porque oh, yeah. eu vou te deixar tipo crazy bem na minha mão Quando eu rebolar devagarinho até o I know chão you know it's summer My, I know you Você quer então toma, chega mais e soma yeah. Sente o meu aroma, vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar I I I know know know know know know you you you Se você quer então toma, chega mais e soma Sente o meu aroma, vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar I know you know it's summer, I know you know it's summer, I know you know it's summer, yeah, Eu gosto tanto do seu jeito oh, yeah. de me beijar a gente se embola em qualquer lugar. Ah. Palms, palms till you feel up. Hit you with that bomb, bomb till you feel up. You know what we on, on when we get up. Pussy climb up on, on, get, get up. Se você quer então toma, chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar, se acabar, se acabar. chega mais e soma, sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. se você quer, então toma, chega mais e soma, sente o meu aroma. Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know soma, I know you know